tates ges genemata. Ho leimon ferei tictei tas cloas metaton anthon cae po on. Hatin apocoptomena cortos ginetai. Ho agros chorion proferei ton siton cae lacana, entais hylais genontai mycetes comara myrtiloi hupotes ges auxanitai metalla lithoi kai poikila alla